<laughs> Ah, nyong we polisi, polisi nyong di Indonesia wis nang di ora rong tahun gue deh ya. Jadi nyong pengalaman yang pirang Nyong usora kena dilombone nyong usora kena di nyong usora paksa kalau sing jenengane rokok telung buntel ada mandeng. Oh paling-paling kurang pula pun. Asal makan wis bayar kerokok wis jebol yang orang butuh. Tuhan ada nggak lima dan ketok sending dan dana jam buah. Tapi orang kok si jenderal polisi ini harus bisa menegakkan kebenaran, yang harus bisa menegakkan hukum, yang sih jenderal pengadu masyarakat melindungi masyarakat kayaknya kayak polisi gitu. opral yong apa opral yong jadi siapa berarti nggak macam-macam karo rambu-rambu lalu lintas ke urus <laughs> urusannya jelas karo bedile nyong <laughs> eh sih jadi polisi telah dan nyong ge aja ngasih anak sing melanggar lampu lalu lintas apa maning sike ya mulai tahun rongel pitu nyong mulai jaga pertelon ge <laughs> nyong sing jadi nyong sing jadi penguasa ini nang pertelon ge janji ana bocah sekolah bata keter perang perang perang perang orang sana numpak motor si jitril kok ngantuk telut keluar ora hidupan kabeh hahaha <laughs> lakon nang nyok serampang waktu tendang butun hutan payo <laughs> ah ya ya oke okay. ini jam kurang serapat Berarti nyong wis kudune jagan aring petelon kana kae ya. Oke janji mongko nang kana nyong kon nemune ana apa kok sing arep katak ketek, arep nantang karo rabu lintas, arep nantang karo hukum. Oh. gue mikir, gue mikir, mikir, mikir, mikir, mikir, mikir, mikir. Kau apa-apaan kue jana ya? Kau apa-apaan kue jana ya? Kau orang mendelik matanya apa? Kau orang mendelik matanya apa? Gara-gara udah eh kau sih ngarep blotrongan nang lalu lintas. Gara-gara udah eh kau sih orang karuf-karuf gua udah ngabuk salan. Ujar cerikit jalannya kakimu apa? Ujar cerikit jalannya ini minimu apa? Nembe bae mikir nang mobil yang burimu. Delamani gua jan oh mati gua delamani mikir. <laughs> Pak Polisi ya. oh, <laughs> eh, alah aku sarapan aku urung. Sarapan aku urung. Terus kita kontak-kontak sarapan aku urung. Kok oh, ngeradi nyung apa? Warut mencoba nyobok nyung karena nasi padang apa? Alah. <laughs> maaf ya, Dek. Maaf ya. ya. Nyong senajan wis tua, nyong senajan tanggungannya pirang-pirang anaknya nyung pada kuliah pada jalur hidup pembudan, senajan yang potongannya potongan wong kerek tapi maaf dek untuk urusan sogok menyogok nyong orang agok Kowe buat nyogok nyong nasi pagang Kowe buat nyogok nyong nasi sel Kowe buat nyogok nyong nasi ramos Kowe buat nyogok nyong nasi apa-apa Orang doja nyong Sinjol kowe sikit kudu Kedengaran nyong Kowe tak tilang nyong Kowe bodoh kowe Kok melanggar lalu lintas kowe karo karo ya? Kok melanggar lalu lintas kowe ya? Seragam tak siap sekolah tapi janda harus maksa kok kowe. Ini kan di mau sarapan sarapan gandok mesti dikalah. Pantau <laughs> limbar baru kaya ngawas banget kata polisi. <laughs> Eh, yo ora ngajar kowe. Bocah nanti kowe sih, bocah nanti kowe sih. Ora tau dibarek tak kamar kono wong tuane kowe ya. Ora tau diwarai tak kono bulane kowe ya. wis ora kuasa yen ilang nyo wis ilang nyo par bayar denda sik iki 50000 rekap mani pengadilan ngesuk dinar bo lho lho lho lho kote set pak kote set pak boleh dik Malahan anu sini jasal. Ini yang salah apa nyong? Nyong salah apa nyong? Gue dibuat di dalamnya ada helman baik. Ngomong karo polisi orang sopan. Gue ada juga ini maksud apa? Gue sekolah tapi orang kita tak sama kejat. Ini mah itu sama dalamnya. Orang bak, orang bak. Nyong ini gugup ya nyong saman ke. Ini yang gugup nyong saman ke. Jam itu kurang lima ke pak. Jadi ini kena-kenaan baik. Ini yang salah apa nyong? Nyong salah ya apa nyong? Ini jasal. Gue kena-kena nyong mematuhi peraturan ke seorang kurang pak. Nyong oleh mematuhi peraturan lalu lintas Jangan orang sata sebar flotas. Kok malah lari kan penaknya dewe kayak gue nilang Oh kayak gue di polisi gue ya Kayak gue sekarang nih gue ya Oh rumah sari kari Gue ternyata masyarakat Aja jamalah ngomongin ini loh Gue salah gue Gue salah apa Gue salah Nyong salah apa Oh kaya gue tadi di sekolah siki Dia sekarang nih ya Masya Allah Jajan ya, guru musafat jane wong tuwa musafat jane bener-bener salah malah bawor-bawor sing bawor-bawor rika mau bakore iki yang bawor-bawor karena ingin menegakkan kebenaran dan keadilan kebenaran sing dek keadilan sing kaya ngapa yo ora salah nyong wis mati peraturan lalu lintas nang apa nyong ijing ijing denda nang apa nyong ijing ijing kon nang apa nyong ijing ijing anu arti tilang saya ketrebo gue salah gue melanggar peraturan lalu lintas nyong salah ingin endi peraturan lalu lintas ingin endi ya bisa maca tulisan kaya orang gue gue bisa maca tulisan kaya pola helmet dibuka ya kenang papan kaya wis ada tulisan gede banget kenang papan kaya wis tertera tulisan gede banget lurus jalan terus apa lurus jalan terus ulangi maning n ulu r ulu s terus. di ada l alam n jalan t e t r ulu s terus lurus jalan terus bodol mulane gara-gara nyumer kana tulisan kae lurus jalan terus nyong anu ngerti wis perek nyong gelem ora gelem anu ngeri mendadak daripada nyong melanggar lalu lintas Nyong mending mempertaruhkan nyawa daripada nyong melanggar lalu lintas. Eh, malah aja mending. Nggak bisa nggak ya, doroh jalan terus. Kenapa kok tetap mandang? Nyun sewu pak kondisi, nyun sewu geng, geng, geng, geng, geng, geng, kenang Kenapa maning nanyo pak polisi? Eh, bukan tulisan kaya. Nyong ngerti tulisan kain lurus jalan terus. Mulanya nyong mandek masalah eh. eh tak buka helmenyong, tak buka helmenyong. nyong. kaya jerengna mendelik matane kaya mendelik Nyong kaya nyongwe Nyong nyongwe kriting ora lurus dadi nyong mandak mbok sing ngene jalan terus mbok sing lurus-lurus gantunge rambutnya kriting mulane nyong mandak Bocah bodoh. <laughs> Kakek maksudnya. Ούτω ή να βουκρέτε με του μάντρα, ούτω ή να βουκρέτε με του πρόβλητο. Κάτω λε αγκάιλ, ο ροτσαλάτρο, lurus αγραφλόρο, ο ραμπέλ, κανέναν ο ραμπέλ, κύριε Κουεφράτη, ταλαντρό. Ωρα από τον ογονέ λαμπούιτσο, ώρα από τον ογονέ λαμπούπαντσονέ, μόνο την γουαρνάιτσο. Ο παλάνε ραμπούτρα, μπουκρέτε με του τζαβάνε, να ραμπούλαλο λε τάκα, ουάχα. bakar kaki tangan kok nggak rambut rambut cilan diri bonding itu karo anu kepriwe ini mati cukup curanmor pencurian sepeda motor ih salah